จริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายว่าโลกาสจากดีไป ขอเรียนเชิญญาติโยมสรับรัฟัง เทศแหลอีสานทำนองเสียง ในนิทานธรรมบทเรื่อง กุณทนเจสีพิกุณีซึ่งก่อนจะแสดงก็ต้องมีการสมุดสมัญญาซึ่งกันและกัน จะขอสมุดให้พระคุณเจ้าที่นางอยู่ทางด้านใส่มือของอาตมาคือท่านพระอาจารย์บุญชู ขออนิมนต์ให้ท่านรับตำแหน่งหน้าที่ของกุหากะ ซึ่งเป็นมหาโจร ส่วนพระคุณเจ้าที่นางอยู่ทางด้านขวามือของอาตมาซึ่งมีนามตามโรคกิยโวหาร ว่าท่านพระอาจารย์บุญเหลืออภิวันโน จะขออนิมนต์ให้ท่านรับตำแหน่งหน้าที่ของพระราชาและนางสาวินีซึ่งเป็นมารดาของกุฎุนเจสี ส่วนอาตมาภาพจะขอรับตำแหน่งนาทีของคุณทุนเจสีปริภาชีหรือว่าคุณทุนเจสีพิกุนีบัดนี้ขอเรียนเชิญสำหรับเราฟังเรื่องเล่าธรรมบทในเรื่อง คุณทุนเจสีดังเจริญตนองค์ราชา ดังท่านพระอาจารย์บุญเหลือรับแล้วท่านเจริญเมื่อนาทีของท่านสืบต่อไปอนาโอกาสบัดนี้อาตมาภาพ ที่ได้ดำเนิน หน้าที่ของพระราชา สืบต่อไป เป็นทำนองสารพันยะบัดเนมนามจังวาดูลาทาน ผู้สนใจ ธรรมภางนะลาจากเพื่อนและเยาวของเขากูสุดแนวนะ ทั้งกะจิตเจดแนวควางไฟกุศลบุญเพื่อเป็นทุนติดตนบาดเมื่อตายไว้เสียนนะเพียนนาไปเมืองฟาาเทวาบนงามคลองขึ้นสวรรค์คลองนองนาไปเนายังอยูวิมานนะ ปานิทานทุกท่านอาศัยเดียวกันหวังสวรรค์ทั้งเหนือจนอบายขอเวนนะพ่อเมนฉันนี่เว้าเล่นเป็นจริงกะจังว่าจังในมานางล้อมทนสู่จะรับฟังนะ เอาขันตีฟังต่างเป็นเสาเกือนมังมาเอาปัญญาเป็นเครื่องล้องขันหอนเอาคนในเนือหลอลอไปบ่อนั้นเนินเตียนพนเนเนตจานท้องเพชรแจ้งข้อน้อยความจำเล็งประกาศ น้ำนิทานลำคามาแต่งเป็นกวี นางคุณทนเจเสียงจากธรรมบทเลื่องเพื่อนในเลี้ยงวัตถุไว้ในศาสตร์สวาขันคณะจาตุทีภาเสียงมีคติยังยิ่งบ่เปื่อเปื่อนยาพูนเนื้อนะ ชื่นนิจใจจนจนทนนางล้ออดโอวาททำตาถาโคตกันเรื่องเล่าวควมเลื่อมมา ขอประเดิมเล่าเรื่องรอจักเข้าอย่าเฝ้าบนนะทุกท่านเป็นสาธุชนจะเลื่อนดีเรียบร้อยอย่าแซวเว้าให้ไฟใจแล้วละนานสาธายุ นามเอาตอนนี้ขอยองล้อมเขาในเรื่องที่ศนาองค์ราชาลาจะคือสมมุตินามให้คุณหัวนามผู้ปกครองเมืองบ้านบริหารนานาเขตเหตุที่ในต้องแก้ขันลายเรื่องว่าใกล้กองอยากไหลดิ้งพี่น้องซื้อว่านังของเมือง จำเป็นเขียงกองหลวงเอกชนพระลงกวางนับอูกในช่วงหลายด่านบริหารกับเครื่องเปิดฟังเย้มืดแปดด้านนะหาทางแก้ออกว่านนะโดยเฉพาะภัยบ้านถูกจนแย่งสิ่งกวางโอ้ยต้องหาทางกำจัดป่าป่าไม่พังพายนะ ความสบายของเจ้าเชื่อคือความสุขขององค์ลาดความทุกข์ของไปหน่อย คือความกลมพยอดเมืองเมืองนะของประเทศเขตเบื้องกวางไงไพศาลคนพันมีทุกมุมเมืองอีกโกดีกะไหลล้อน ผู้คนรวยเดี๋ยวนี้ นอนตาบ่เต็มหน่วยด้วยบ่จนผู้ลายทำไมวาดภาวะเอาขึ้นลีลอดทัการต้องปันกวนมวลชนทุนมวยองลาชั้นจึงสั่งการสันเสียนเดี๋ยวนี้มีจนกาถูกจำมาคนหนึ่งถึงว่าลางอดมือจำต้องได้สอบสวนนะ จำต้องหาทางกวนมวนหลงใจหลุมฝังปล่อยยังเหลือหล่อผู้ก่อกรรมกระทำชั่วเงาหัวมันบ่ไว้ โจรไพบาบินสิ้นบ่มีนอทอก่อยขันขึ้นเลี้ยงเวรกาอุน ขอใส่ข้อหมดลายสากรต่อจำเป็นขาขึ้นผูงสันตูขอามพอโคปันสันยอง ข้องให้มันกับเนื้อกับตัวนั้นแสนยากเออแต่ปากใจใจใจนั้นบ่เหตุน้ำนะพวกควโลกให้จำทำกรรมนำมองต้องหาทางลงประหารจังสิสมคนเดินนะ ถือว่านิ้วใดลายจะทำลายใจมุนนะนิ้วไหนมันสมบูรณ์จังค่อยเหลือจงไว้ มัดเลี้ยงลายจังสิหายนะขณะนี้จนลายใจเพียดเพียดมนุษย์ลาดบุรุษจำมานังปนมตรงนาง องค์ราชาก็เลยกิ้ว สั่งจวนจนหน้า ใครอาดมันเพียบบ่จงไว้ปานกายอย่างแน่นอนนะฟังเด้อจนกะลอน สงบก่อนดวงจิตจะรับผิดตามเขาแก้งมา หรือไม่นะอันความไหนเฮาหู สันดานตัวมันแย่มากเออหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกวนบ้านพวกมูเขาฮะ รับก็รับก็ให้เว้าอ้าง มาเบิ่งพญาหลางเขาโลจากตัวลี้วกันตัวเด่นเดนเพื่อนนะเ่อนลีล้อซักซาระวังข้อสิหลุดบานว่าต้องเหตุนาลารับบ่รับไม่ดวนเปล่าจาว่าเฮาว่าเออมา นมาว่าจังไหนบักมหาโจร โทษเทียนี่เจ้าสิรับหรือเถียง แต่เรียงเล่าทั้งหมดเท้าหูดีหมดแล้ว ว่าจังไหนสิรับหรือบ่รับบัดนี้อัตมภาพ ผู้ได้รับเอาแล้วซึ่งหน้าที่ของขุนโจรกุหูกะบัดนี้จะได้ดำเนินหน้าที่ของตนสืบต่อไป โดยจับเอาเนื้อในใจความ ดังเป็นคำกรอนได้ว่า มันได้น้ำขอบรรยายหลอกหัวคอมบ่บุญชูสวมบทบาทตัววาดทำปุทธเจนแถลงบนในข้าวเจียงนึ่งนะ สืบหนูสนออกตอนเอื่องกันในเรื่องที่สนามเบาไปตามทางมาบอนประวงกันทรงพอดนะ ขอระพูดเป็นจนรายผูกขวางตายรอกไก่มอมาจุไปความผิดทอรอกผงฝ่าหรือสีมมมัดจุไปนึ่งนาเช้ามนุษย์ดอกเทียบไตยามตั้ง สวาบอวันคิดเวลาผิดไพรจากคุณจึงมนมองดอกเสียนนามเวลาหลงละลึงชั่วสวดว่าตื้อขันว่าตื่นบัดยังถอดดอกผลตองกันโดนนาทอมิดงามนึ่ง ในตอนนี้องค์ราชารกจอมป่านทุ่งใายแหงดอกควงจุนพื้นสอนสูน้าความผิดบาดตัวขลือตม ตมได้แล้วดอกได้เข็นแค้นได้เดือนปีได้มวนพระองค์หัวดอกคมทวนหรือสิกลากันเทตุ เดี๋ยวนี้เกิดกันเรื่องคุณในคุณเจแต่ความตายนะจึงบรรยายแถลงการรับประเด็นจนเบิดเกียงนะ ทูลด้วยเสียงที่สอนสอมเผยสำเนาปานคนป่วยถึงปังหวาดอกใจกวายปีนมาลุนตนเตียนจิตเห็นขอดอกทอดทานนึ่งนา นึกคิดไปขันรอบด่านผู้ที่อยู่ภายหลังนามตาพังขนองตูกจังเป็นดวงเอาดอยนะไว้ของเฮากำลังหน่อยพวมจะกันหลอกรูปรางบ่นาหิต ผิดทางคนเื่นดอกเดือร้อนสวรรค์โนนะอังรันทุอ้ย ว่าแล้วน้อมกราบกลวมทุนพระบาทคันเนียเสียนนะเอื้อนขอเพว่มกาลุนาข้าพระวงในพิษแล้วหัวแก้วเวียนหัวกลอยดอกเป็นเอวนา หินตุ่มลิ้นปิ่นเข้าปาดอำนาจความขันยากเกรงจึงทำให้ดอกกองกำนึ่งครอบครัวถูกดอกหยากกลํำกันต่อยตำเสียนตาตาเกิดป้าจนดอกคอนแกนกระเล่นบ่ทันไว้แบ่ง เสือขึ้นแสงเล่นขึ้นหนาไปหาเขาผู้มีโชคความทุกข์โศกเขามีกันในทนเศร้าเกาน้ำตาหนึ่งบ่อยากเลี้ยวขันบึงฝ่านจำในต้องขันตาตุนเดี๋ยวขึ้นบุญยามในกัดเล่าเจอดอกยำนั้น บ่อยากปันทางรายนอนหลับไปถาดปันแปลอยากมีเพรกคาลานกึนสือห่างบ่มีบ่อยากสวดบวงกีดกีนหนึ่งเอือดบวงดอกทองคำบ่อยากน้ำมาข้าจูนหนึ่งบ่มีกันทั้งเลียว บ่อยากจากขันตอกเสี่ยวมีกับมือบ่เที่ยงอยากยูดตามระบินเมืองเวียนจากกรดระเมียบบานใจหนึ่งมานว่าแปรปวนแล้วละนานพอพานอุ้ง โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้เออดังทั้งมืดตลอดลวนขอรับส่วนขันผลกำบอกว่าทำจริงจริงโปรดจงปลาดอกเลี้ยง ถึงเป็นเชียงที่ลบลองย้ายโอนนี่รอกทิมควางหามีปวงรอกคุณเอกันเชียงลงสี่ซอยห้องหนึ่งเห็นว่าเป็นดอกขอมกองจะเป่าสาดกันที่เสียน้ำ เมื่อไก่ปิดดอกมากวนเห็ดกะมันกะยังแตนเดียนเป็นไม้กะเพื่อเกืองอย่าลืองตายเมียวยองบาดทหมดดอกมอดเมียนสิจุงเขานั่นเราดอน เห็นว่าปิลขันไม่ขอนบาดเจ็ดขันยังตอนเท่าดีบัดเวลาขันเหลี่ยมหลวงนั้นคุณหลนนำหุนกุศลประงช่วยชี้ว่าจุนสำนึกบาปเตียนแดมมาดอกมาปงกระเรื่องลุงโยสวรรค์ ตัวควงปีดข้างนี้นั้นสิเข้าเขตแดนประหารนะพอประธานจะติดโคจะสั่งการยิงเป้า พวกข้าเมาของก็ปืนสิขอปืนอาญาโทษ สิบ่หดดอกบ่เอี่ยมนนกวนบ้านตลอดตายนึ่ง ผุกขาน้อมดอกเนียวไว้ในจิตเจตขันจงรักนักแผ่นดินดอกมารุนสีให้เบาปันปุยเยียมนาโอสาลิวขนเอาอย้ขนังคุยที่ตายอามหาเจ้าควางบ่อยคิงตื่นยังเสียนแดลมนา ว่าพึ่งพระแล้วละนามพอพานอุ้ง านโทษถอนขาขอพึงชีวิต ผู้ขาพิษเต็มมัตรายะขาตายงายไว้ทอนพระเจ้าข้าโอ้เป็นอันว่าเจ้าในย่อมรับผิดแล้วว่าสันแมโอ้ยกังเป็นจังสันละพระเจ้าข้าผู้ขานี่พิษส่วนส่วนแนวย่อมรับทุกอันทุกแนวขอให้พระองค์จงใบชีวิตผู้ขาเนทอนพระเจ้าข้าเจ้าซื้อว่าจังไดมหาโจร ผู้ขานี่ซื้อว่ากูหุกะพระเจ้าข้า กูหูกะ พระเจ้าข้ากูหูกะเอ้กูหูกะนี่ก็แปลว่าโกหก เอ้บัดเทนี่เจ้าคือบทตัววะโอ้ยผู้ข่าบ่เคยต่มบ่เคยตัวจะค้นค้นจะเพียดอกพระเจ้าข้าแต่ว่าหึงเบาบ่กิงซื่อดอก ว้ายอย่ามาเบาเล่นลิ้นกับเฮาอยู่นี่เด้อ โอ้ย จะเม็นเบาบาปเบากำเบาเวียนผู้ขาเนาะผู้ขาเบาเบาปันกันกับลิ้นผู้ขาเงาพ่อสีแหลบออกมาเล่นได้เนาะพระเจ้าค่ะ แน่แน่แน่ขัดยั่งเบ้าต่อไปอีกอยู่ อันเบ้าเล่นลิ้นนี่เขาว่า อันเว้าปอกหลอกขอหลอนี่เขาเอื่นว่าเว้าเล่นลิ้นเข้าใจบ่บักโจนหนาโง่โอ้ย เข้าใจเราล่ะพระเจ้าค่ะจะสุขาตายง่ายบุกขาขอชีวิตเป็นแน่ทอนขันว่าสั้นก็ขอให้พระองค์นี่จงงดโทษที่มันหนักลงให้เป็นโทษเบาในต่อไปเจ้าค่ะบัดเทียจังสี่ล่ะสิมาขออ่อนขอว่อน บัดแต่ก่อนสิเป็นโจรเจ้าคือบกคิดแน่ โอ้ยขันมันคิดได้ตั้งแต่กี่สีดีเห็ดได้ดีนอกกระย้อน ที่มันเห็ดผิดอยู่นี่กระย้อนบ่หวนกระนึงพ่อนี่แหละพระเจ้าข้าอดสาลดโทษปล่อยชีวิตผู้ขาไปซาถือว่าปล่อยลูก นกลูกกาซะไปเจ้าข้าขันเป็นพระองค์เห็ดจังสี่ บุญสิล้นกระม่อมหัวผู้ขาแล้ว อันเป็นเจ้งว่านี่เจ้านี่เคยเห็ดบุญเห็ดท่านน้ำเขาจะเทียบอมหาโจรเดียวเนี่ยโอ้ยก็บอกเคยเห็ดเทียแล้วขันเฮ้าลดโทษให้เฮ้าสิไปเอาบุญมาจากใสอย่ามาว่าปากหมันอยู่นี่ โอ้ยหมากับหมาลดโทษไปเจ้าค่ะวันหม้ยควมว่าเจ้านี่อยากให้เฮ้าเฮ้านี่ยกโทษให้ว่าสมแมนละเอาขันตัวอยากให้เฮ้ายกโทษให้เฮ้ากสิยกให้แต่ว่าหากเป็น โทษที่จิ้วตื่นล่างประหารขายางเดียวพ่อใจไป โอ้ยโถโถทุนกับมอมพระพุทธเจ้าขาพระพุทธเจ้าขายาเสเหตุแนวนั้นถลดโทษแนวใดจังสิเหตุแนวนั้นขันดักวายจังสันกาย ผู้ขานี่มีลูกมีเมียน้ำเคยเจ้าจักเทียแน่ ผู้ขาบ่เคยมีลูกมีเมียจักเทียพระเจ้าค่ะโอ้ไม่ก็มาตัวนี่อยากได้ลูกได้เมียพระเจ้าค่ะก้อนสิตายอีหลีก็ให้มีสะกอนถอ ขันอยากได้ลูกได้เมียนั่นไปถาเอาเมี่ยงผีบุเดอรตัวน่ะ เมื่อพระราชาได้สั่งให้ราชบุรุษนำนายโยนไปประหารนอกเมืองแล้ว ก็เข้าไปพักผ่อนในปังป่าด้วยกุกสำลานก็มีในการะข้างนั้นวลาโอกาสระบัดนี้ตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของนางสาวกุณทนเจสี ซึ่งเป็นธิดาของเศรษฐีผู้มั่งมีเงินตาแห่งนครราชคือสือต่อไปโดยมีเนื้อในเจความว่า สาเศรษฐีนิธิตาปณะฝ่ายว่าธิดาของเศรษฐีผู้มีนามว่ากุณทนเจสี ซึ่งขณะนี้มีอายุได้สิบหกปีเป็นนารีที่รูปงามทุกเกียรติคามต่างเรื่องลือ ยินแต่ชื่อก็พอใจพ่อไม่ให้อยู่บนปราชาชั้นที่เจ็ดกับนางทาสีผู้รับใช้เพียงสองคน อเทกัดที่วสังขันยุมานวันหนึ่งนางมองจากปราสาทชั้นที่เจ็ด เห็นพวกราชบุรุษกำลังนำเอาชายคนหนึ่งซึ่งเป็นโจรเพื่อไปประหาร เกิดความสงสารและรักใคร่เพราะพอใจในรูปโฉมหากได้เขามาเชยชมเป็นสามีคงจะดีเป็นมั่นมั่น ต่อจากนั้นจึงอดกั้นไม่แต่ต้องอาหารทรมานตนเองจนกว่าว่าจะได้เขามาเป็นสามี ก็มีนักกาละข้างนั้นบัดนี้อัตมาภาพจะได้หันมาว่าหน้าที่ของมารดา สืบต่อไปดังมีใจความว่า สามาตาฝ่ายว่านางภาวินีผู้เป็นมารดาของคุณตนเกษีได้ทราบข่าวจากนางทาสีว่าบุตรีของตนไม่ยอมรับประทานอาหารแต่อย่างใดกลัวลูกสาวจะสิ้นชีวีก่อนแต่งงานจึงพันขึ้นไปถามลูกสาวว่าอัน ขุนทนเอ้ยลูกหลาเป็นจังไดนาะคือนอนบ่ปากบ่ติงมากคืออดเข่าอดปามันเป็นแนวได ลูกหลาได้เนี่ยว่าสู้แม่ฟังเบิ่งลูกคำโอ้ยแม่เอ้ยเขาและนำลูกบ่เกี่ยวหัวซาดอก ลูกต้องตาย อย่างเดียวอย่างแน่นอนจริงแท้บ่หัวซาหัวมาดอกเขาน้ำนี่แม่ อันเจ้าเป็นอันใดลูกหลาเจ้าอยากได้อันใดจังควายเจ้ามาอดเขาอดน้ำลูกหลาเอ้ยมันเจ้าลดก็บ้วนบ่เดี๋ยวนี้พอได้ลดก็จะว่าคนบ่อยากได้อันนึงอันนอกคนบ่ย่อมกินเขาก็จะว่าเนาะอันอยากได้อันไหนลูกหลาว่าสู้แม่ฟังคักคักเบิ่งก่อนนะอยากได้เนียไรแม่กะสิหาให้ดอกลูกค้ำว่าอยากได้ยังดอกเจ้าเสียวยังใงไขกะ็ันะเอา เจ้าอยากได้เนยไรก็ว่าสู้แม่ฟังที่ละลูกหลาแม่สิหาให้สู้อันสู้แนว ว่าแต่เจ้าอยากได้ ข่อยนั้นบ่ได้ไข่บ่ได้ป่วยดอกอีแม่เอ้ยข่อยยังว่าข่อยอยากได้อันนั้นแม่อยากได้อันไหนลูกหลาเบ้าก็แม่มาแจ้งแจ้งโลดลูกค้ำข่อยย่านเอาย่านย่านกันเนาะย่านอันไหนลูกหลาย่าน แนวไหนบอกแม่แม่จะให้ทหารไปฆ่าให้นี่ไหมย่านเจ้าไม่ข่อยเอาผัวเฮ้อย่านข่อยเจ้าไม่ข่อยเอาผัวกันยังวันเนาะโอ้ย่านแม่พ่อให้เอาผัวมาสิอยากได้ไว้เธอลูกหลาถ้าเรียนยังเป็นไปเดียวเนี่ยเอา เฮ็ดยังบ่ปินที่เอาบ่ได้แต่ที่ผัว เป็นยังพวกเจ้าไหวเผยจักเยียงจักยางจักแนวเนาะมาสังเวาสังวาเถเนาะโอ้ยลูกหลานไอ้กับพ่อพ่อกับแม่นี่หักหวงเจ้าจังได้เอาขึ้นไปไหวเทั้งปราสาทสั้นที่เกตอันย่านคนนุ่มมันมาตาสมตาหวาน ย่านบ่ได้ลูกเคยรวยถือกกถือใจสนอกลูกหลานเขามาตายที่ลูกเคยคนรวยคนห่างต่างนี่เจ้าบุกีขานนำเงินแต่ที่อีแม่ วายผู้ใดเขาก็อยากได้ลูกเขยห่างต่างมีทั้งนั้นแหละลูกหลาเอ้ยเฮ้อเจ้าอยากได้อันคนห่างต่างทุกสันติโดบ่ขอยอยากได้อันนั้นแม่แม่ อยากได้อันไหนขอยอยากได้โจรที่ราดบุรุษที่คุ้มโผล่ไปวังหันนะมาเป็นผัวสันดอกเพื่อจะว่าอย่างขอว่าหันข่อยอยากได้โจรที่เพิ่นคุ้มไปประหารวันหนึ่งมาเป็นผัวสันดอกอีแม่อยากได้โจร แม่นโอ้ยลูกหลาเอ้ยมาสั่งเวาไปทัวแท้อันโจรนี่แม่ บ่แม่นเขาประหารมันตายละที่อันพวกนักแผ่นดินนี่แม่ลูกหลานอเศร้าเศร้ากันจ้างข่อยก็บ่าเศร้าดอกกันเจ้าว่าให้ข่อยเอาผู้เป็นโจรนี่มา เป็นผัวข่อยจิบวกินเขาหัวมาจากยางจากแนวเลยแม่เจ้าหาวิธีเอา ไอ้โจรมาหายเป็นผัวข่อยในเป็นอย่างนี้แม่เอ้ยข่อยอยากได้เขาแห้งแห้งตัวแม่บัดนี้มา เจ้าแนวอินล้อมล้อมนะพราได้ยินลูกว่าอยากกินข้าวให้เท้าตายนะมาสร้างเขตตัวลายว้าวบ่ายมุมมุมานะ ขายลูกขาเทวดาผู้เป็นมีตาแจ้งนะหายหมอแกงหมอหนึ่งบุ้งเบียนดงกาตาหายจีปล่อยจียาไอฟ้ากาปฟองเดินเนือคุนทนเนือโลกสังเกตเกินเกินนะ ต้องหินบ่ถึงทวงกวางบ่มีนังเลี้ยวแม่นตีเตียบ่ดังได้นะเขาเป็นไม้เขาเป็นฝ่ายเขาไฟสูนเขาหาตาเขาเป็นหวงเขาเป็นกาจะสะไปเกี่ยวขวางนองน้ำที่เน่าดินนะ เห็นอยู่ใสกายเป็นปล่อยเหมือนพันรู้เขาเป็นผู้เขาเป็นไ้ยาสาปยาโกอามนาเขาว่ามันพร้อมหลุดเต็มมาแนวคนเจเอฟอคองโอ้ยสั่งสิไปยกกองท้องเจนันปาก้มมา ยามลูกเอ็มหมอกยามพ่อปันวาเทวาบักโกลามันหัวโลนสำยายแต่ปีจอนำขันมันหัวคือมันไหลก็ยังไข่แม่บัวามฝ้าลูกกินข้าวสารยาใจในทองแกงอาดลมแรงสิทันเทนยิ่งนะ บ่เม็นแม่นี่กันแกงกันเจตุนทางลากกองนี้ดีเกียรคักคักแม่ใจฟังวางนาเจ้าเจ้านางโอ้ยแม่ขวามมายาวข้ามมาปนขังเจ้าเสี่ยวมาอย่างสาดปักจนหน้าร้อยไฟยเข่าขามนะให้ การเอาขวาเป็นบอกจองต้องให้ลงทั้งสองทางเออนางเจียวคนเดียวปล่อยากไก่คนเตียนะ มานดามีอยู่จงโกอีกปีนาบ่มดมอดตาบ่วอดจะมืดมัวเขียนแล้วไอ้อันเอาผัวชายนั้นเพิ่นเว้านั้นมีอยู่ตั้งหลายชายผู้ชายหลายชายดีบกันนับสิบบ่ถึงเก้านะ ผัวใจชาผัวชายเหล่าฮิโรอินไข่ฟินนะชายชาตชัวละเจนชายจงหวังหน้าด่านชายขานแกนมาดันเออชายหาขวาหาขานใส่องค์ทรงตัวใส่พระลวมืนทื่นกันเลื่อนคล้องกันเต็มบ้าน ผัวใช้พาน ใช้จีเมียงใช้ด้านคนนินแห่ใช้โมกิ่งโมแทนตัวไหลลอนเจ้าเลื่นเลือนนำชาติเป็นธรรมชาติเสียงใช้จีไกใจโจนจะเหลือตูนมันเลื้อยจงมอยมันไปตามเรื่องเอามาเกียง ยเสียบผ้าลมเอาว่าชุมเสียบผ้าวานเจ้ามันยอดต่อแดดอย่าไปน้มใส่กีดินเนื้อแม่นี่ตัวงตลอดเส้นบ่อย ชอบพ่อนี่จิตเอาเองนันงเอ้ยภาคเฉลยมันดาแก้ว แม่บ่ตัวลงแล้วสวดเอาจูนมาเป็นครัวช้างขี่ไล่ก็เป็นครัวกลาชาการเกียดขันกับใครบ้าง แม่บ่เขียนเออเจ้าู้ติดต็งตีนตินคุ้ยไม่ดอนนะ เอาหูจุลาเขายัวสอนยาวทอนนะ حافظ เศร้าเศร้าแม่บ่เห็นชอบบ่เห็นดีน้ำดอกลูกหลาหาเอาผู้ไม่เศร้าลูกหลาบัดนี้ตอนนี้สม ภาเพียงยินสำเนียงมันดาก้าวอาสุชุน เจ้าลังยาวดอกปานน้ำเจ้าอังไฟแม่นางเอ๋ยลูกว่าดีแม่ว่าไอ้ลูกว่านายมันดาสั่งลูกว่าวังทั้งเอา แม่ปัดขันทั้งห่าง หนีคนทางยางคนที่ไปคนแก่แก่คนยาง อันความรักเลย เจ้าแปรมางจางจ้อยดอกเติมเกลือดอกแม่แม่นางเอ้ย อันกายะเมื่อดูกเนื้อส่วนเอ็นดูกกระทั่งนางเอละ กะทั้งคุณกะทั้งเล็บที่รวบรวมเป็นกายล่างว่าสิวางย่อให้ผู้คนเคยที่ตุ่มตอมแม่บ่อยนปั๊มพร้อมหลดซื้อกอมขี้ไก่คือดอกแม่อื้อโอ้ยแนวลูกมาให้ลูกเสือนสิ่งควรเจือยนั่งจำนะ เหนียวควาทำให้นางเหตุดังเก็บประสงค์ด้วยนะซื้อมาลูกมักปวย แม่เสียวขันแก้วจากสิบขันดอกมาเปียลูกบอเวียนกันเงืดกอใจสร้าง ดอกตัวป่วยดอกแม่นะ แม่นางเอ้ยปวดหินใจลูกด้วยยามเมื่อป่วยความลัก เดี๋ยวนี้นักปันหินนอกทวงเขียนข้อไว้ละความพอใจของคนนั้นบอกคือการดอกเดือเมียผู้มักมัดมาแก่ดำแหลกกระตั้งผิวดอกเมีย ขึ้นเสื้อว่าหิวหิวบ่ปิวเวิร์นดุยเสมอลูกเสนอตั้งดี แม่ปัดกวางคือกลางละเห็นใจนางเห็นใจลาเห็นใจฉันอยากคนบันหามคนมักกันเย็ดจังใดสยามได้ตาบได้ไม่บ่เกิดหินนอกเม่นะ ดินบ่หายฝ่าบ่เปลี่ยนดินดังตามภาษาอยาขัดใจนางเอ้ยปวดจึงหูเจ้าออกพอมนะขันบ่ยอมมีนางลาเอาจูนมาโนเป็นคู่สิเอินมาเอินหมูเอินจังไหนก็เอินได้ตามใจแท้เมียปลาคุณแล้วล่ะนา แม่นางเอ้ยของไว้รุ่นเรื่องวุ่นวุ่นคืออย่างกันละแม่ของฉันคงจะพี่บ่ต้องแปลเสียเลียนละ แล้วแต่ศีลแล้วแต่ศีลเอาแต่วินแล้วแต่ศาสตร์นุ่งผ้าขาดซ้อนหมอนหมู่กระส่วนมุนหลอกแม่ขอเพียงได้คิดไก่กับคนชอบมโนปองอิดเก่าของเงินทองอีกเครื่องกินดอกเนี้ยวใส่ละ สีทุกอยู่นอกคุณหายเมียนสีเอิดส่จากปานได้ลูกบอกเกียงฝากใหนางของเมืองกันเอาผัวบ่มักมันเม็นทุนกันกับปวดหัวดอกเมียนะ ดาสาถอแม่เอ้ย ดาสาถอว่าลูกสัวประกาศสวยคนฟัง เอาให้ดังกว่เสียงผู้ตาไก่กว่เสียงฟ้าละลูกที่ทนก้มหน้าไปนินทาลูกก็เขียดคอยเบียดผู้หูได้นอสู้พี่ผู้โกเม่นตายทิมกะอิ่มสวงนะเมียนางเอ้ย อังความละกันลืงกวงผู้ตกดวงจะลงไปละสิบีแห้งจักปันได้บอาจปีนเจ้านีมมนะจำต้องจุ่มลงหันตะพองวันมดละนาดขอเป็นถาดลักแท่บอกแปบปีนอกเปียนพันว่าแล้วให้สุการ ยเอามือปลายฝ้ายน้ำตาละมันด่าเอิกกินใจนางผู้เนียวอ่อนดอกข้างอ่อนละลูกว่าูกตอนเทียมพีเอ็มวงเดียนผู้เป่าเกียนกว่าปะคุณที่แม่เตือนนะลูกหักจัดบ่ลูงลูกหักกุ้งบ่ได้ใจน้อย ผู้เอวอนนันทนาลาดอกเมียอึกโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ ้ยขั้นลูกบ่ได้เอินจนปีเป็นสามีตายเป็นปีบ่รับตายลูกสิเย็นในไฟยางสงสารลูกในถอกคุณแม่ให้ลูกเอาาตนอคุณแม่อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวคือมันสิว่าบ่ฟังควมอีดีบ่ลูกนี่แม่เหืออันนี้พอมันว่าจังไดยะ เนี่ยพอมัน ฝ่ายว่าเศรษฐีผู้เป็นบิดาของกุณทนเจสี เมื่อได้รู้ว่าบุตรีของตนชอบใจโจรเช่นนั้น จึงได้ออกเอ่ยเคยขานว่า บ้าละเมนเจ้าอย่างเมาเบากบคุณทนเดียวเนี่ยโอ้คุณพ่อเอ้ยคือจังคุณแม่เบาสู่คุณพ่อฟังนันลาคือคุณทุนเจสีนั่นมีจิตใจหักไอโจรคันว่าได้ไอโจรผู้ที่เขากำลังีิน้ำไปประหารเป็นสามี คุณทุนเจสีนั่นคือที่อยู่เป็นคนในโลกนี้บะไรดอกคุณพ่อเห็นเจคุณทุนเจสีในทอ โอ้ย เศร้าเศร้าเศร้าขุนทุนเน้ยเจ้าอย่าสัปเบาต่อเลี้ยงสิเอาจนว่าเป็นผัวนี่พอนี่บ่พร้อมน้ำเด็ดขาดมันแม่เจ้าสิพร้อมพอนี่ก็บ่พร้อมน้ำเฮ้ยเจ้าสิว่าจังไดเท่านี้ห่วแม่มันก็บ่พร้อมน้ำคือกันนั่นละเจ้านั่นถามลูกซอยข่อยแน่เท่านี้ป้าบดตั้งจตาพื้นข่อยหาม มันบ่ได้หามยากดอกบอกคำเดียวว่าบ่ให้เอาโลดเดี๋ยวนี้แม่นจังไดพอก็บ่ให้เอาเด็ดขาดคุณทน เป็นจริญจังว่าสั่นคุณพอ คุณพอสิบเอ็นอกเห็นใจลูกเนตีเพิ่นว่าความหลักนี่มันหนักเกิงผู้ผาดีมันหนักอกคุณทนบอสิมีไม่มางตกลงไอ้คุณทนเจสีเอาแต่ต่อคุณพอเอ้ยกันบ่ได้เอาไอ้โจนเป็นสามีนั่นคุณทนเจสีคือจะอยู่เป็นคนในโลกนี้บ่ได้ดอกเณฑนใจลูกแน่ต่อคุณพอ เศร้าเศร้าเด้อล่ะเจ้าเยสไปเบาคุณทนเอ้ยอยากอายโลก ซาดกะโหลกพวกปนพวกปนจนปนนั่นกวนบ้านกันเพิ่นกินยาไปยินดีด้วยเอามาเป็นคูปูไส้มีอังบาน เป็นหยังเจ้าบ่มักเขาเลืสมัเครือแห้งแต่นออันไข่กระเจียดคือกันหลาดเท่านี้เอ้ยนี่แม่นมันบ่มักดีจะไปหามักจวนอันมู่บ้านเมี่ยงเขาสร้างนอเท่านี้เนาะ โอ้ยฟังพอสิบ่าไว้ฟังอีหล่าเลี้ยงเสียวจนมาเป็นลูกเป็นผัวได้ฟังเด้อ เอามีแนวใดกระเป๋าสู่คนทนฟังมาก็ดูคนพอ บัดนี้นามมีรายจอมเผยสำเนาต่อหน้าเทียม โอ้ยขอบความบ่ดอกกินอิ่มจึงเลนกวางดอกดังกลางนันจ้างดอกเคยคำนึงลคุณทนเอ้ยที่พอยำโลกนี้สำคัญดวงตาที่มีดามันดาได้ห่างเพียงขันเกินยิ่งนะ อันที่กิ่งเงกะเฮานันตระกุลสวงขันสักแง่ไปบ่กายหยับจำขันจังยานตัวนครนั่นะนางเสี่ยวขันคูสอนนันสูงสงสักเพียงใดเอาคนไทยหรือคนลาวหรอกตำขาวหรือสูงเตียม เอาอาบังนอกการเสียขนาดเนี้ยบ่อึดจากกองปางบอกดอกว่าบุญอย่าไปเบาขันเลี้ยงจุนนะเนี่ยว่าพวกตกกี้ปนศัตรูพอแต่ไรบ้างพวกเขามีเงินตรานั้นได้จูนพ่อปันเองนะ แม่นมันขอดอกเป็นแหลงเอ่อมพายถุงแดงกาบอดตำอาสาทำดอกเปียกบ้านบ่าวเบียนดอกคาเฮงนึงผู้เขามีดอกแม่บ่มีผู้ดอกหัวสานนะ ผู้เขามียเงินเมียงบ่ มีผู้รอกว่าทราบเมียนในจาดนั้งมันกะบ่ มีดอกไผอ่อนนะแม่นมันขอดอกกินข้าวคำเตียวกะบ่เป็นขอสุดแก่งดอกน้ำซ่อนบ่ เลียวสิ่งดอกไว้ตามนั่นนะ เออเศร้าเสียทอดอกลูกเอ้ยฟังพอบ้าเจ้านั่นลำขันเอาผัวเสมอกันโลกเศรษฐีนั้นกิ่พรนะ สิพ่อเออดอกก็รวยเอ็นบ่ขัดใจลูกแก้วจริง้นที่หักดอกลูกจริงเมียเพียงพอดอกทอนั้นในจำไว้นะแซมมานนุ่ าสกุลทนเลยเป็นวานชีวิตของวัยรุ่นนั่นบน ใหญ่คือความหลักพอหกจัก ดีพ่อรักนั่นคือผ้าคนบาเศร้าเศร้าสรุกหลาเอ้ยจะสบไปเบาถอดคันสีเอาจนมาเป็นผัวเอาคนจนดีกว่าเต็มันจังไหนก็ตามทั้งจนและคนจนนั่นพอว่าให้เอาเด็ดขาดบัดนี้นะ ตอนนี้คุณทนน้อยหญิงคุณพ่อยผู้ลักควรเผยสำนวนต่อพ่อเจ้าจะเว้าอีกเทือสองพ่อนางเออโอ้ยแม่นพ่อแม่นันบ่ยอมว่าโจรคองน้ำตาล หรือว่าโจรเป็นมาลูกเสียนว่าเป็นสร้าง พ่อแม่เผยคำอ่างว่าจนบาง เอ้ยคือเกียปีโอ้ยลูกบอกว่าดีดีสิยอย่องดอกว่านาดอกพ่อนะโอ้ยพ่อว่าจนขาดข้าลูกสิวาราคาคือ ลูกบอดถือสมตาบ่หวังตาดอกความ่อยละ่ะ สีว่าพ่อยเจ้าว่าเกเวียนสองเหลืองบ่ยอมใส่สัวปันเอกะบ่วังอ่างปันเอกะบ่ติมสิขอยิ้มนอกลับเอาละ ถ้าก่อได้เจ้า คุณพี่ผู้เป็นจุนสิบอกขอเป็นคุณ ดอกต่อไปสาสามนะ เขาดามคำมอยอมเกี่ยวเป็นละกีแกลินปากยากปนกสิกันทางน้ำสิบอกกินเอาแต่ไปสิเว้าพื้นฝากให้หัวขวรส่วนของเอาดอกกอเอ้ยสิปลูกอยังก็ยังไดนะ ไผสิมาคัดกองอุปสักสังขาดบ่สามารถสิเหตดไดสุดเทศแต่เจ้าของดอกฟองพ่อใหญ่ฟ้าห้อง ปล่อยตกตาปิลุนฝุ่นโลตนสาวกุลตุนปู่ป่วยใจอะไรสูงน ขันได้สู้สมสอนเพียงคนตาป่าสาวางไลลไปอยู่กับทอมห่างสิก่ออื่นว่าวิมานพอนางเอ๋ยทุกวันในลูกพ่อยานผวนสีบานกะตามมันลูกก็กันนานสาเอาเตี้ยเดียวโดยดามนะ ปวดกูนะยามามหิลใจนางผู้บอนเยี่ยวเกิดสัตว์เหี่ยวรอกนาตายแล้วกาเล่าเผานั่นดอกนาลาพอนางเอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ เดียวยตอนนี้ขอมอบพินถวายรัก หากสองภูมิกันเสียนักขังบ่ปันอวนอายละพ่อแม่คือเขียนสาย ทวนเขียนขวาแม่โจนพี่เจนางเนตีแม่ลูกนี่เบาให้เสียสร้างสีตืมงาน พอนางเอ๋ยยามเมื่อพอยอดปากตึกเป็นสีบุยลูกสีอวยอวยน้ำแบ่งเก็บ เจ้าความช้ำนาปานในกำเพียงก่อน ผิวกายโอ้ยคงปีปนลูกตุนนี้แล้วอายจะกำต้อง ตั้งแต่เงือละ หลักของเฮาช่างวางเอิกผู้ปันเอาจักาวาน สุ่มสันดีทุนหัวหูบอดีว่านางกุมเสียไปสุ่มกระบอเต่า ดวงใจนางแค่ปางมุน หากพอพคดหมดเมียนกระตายด้วยพัมปะอวน ว่าแล้วให้สะอื้โอ้ยโอ้สุกกันลงมอนละ นอนละเมื่อควันค้าง อยู่ผู้เดียวดอกที่ห้องนะน้ำตาน้องห้ำเกม ทั้งสองฝั่งจนมูดเนาโอ้ยว่าพ่อแม่กันสองเมา ตองเขาบอกว่าน้งโอ้ย นับตั้งแต่มือนี้สิบอกินหอดเขาน้ำจนกว่าสิไว้มูสุดกันที่ชีวิตบ่ต้องเอามันไว้ละย่อปลาเค็นสวายหาย วันชายนกเวนหมอบผีตาบอกกันสร้างติลบ่ยินลายเจ้าและเดียวนะ จงสุขีเกิดพี่เมื่อพ้นพานการประหารพี่นางเอิกโอ้ย ไปรอดวงวิญญาณ พร้อมปลานางอยู่ถึงฟ้าลายทาคงบ่หาม ปลอดสองเฮานั่นหากพอเช้าลูกกาลูกงอคงเห็นพร้อมดอกสุภาหิมนะ จื้อซื้อไว้เจออายคนที่ซื้อคุณทนมาเป็นคนหลายลักเตียงปานตาช่างเอินลากี่ล้างยินมันบอกมีวันสิเปียวบานพี่ตึกเป็นทรมานน้องกะทุกด้วยเสมอลาง วางเดียวนั่นดอกนาพี่นางเอิก กล่าวกับบิดามารดาบิดามารดาก็ทัดทานเช่นนั้น นางก็ไม่ยอมแตะต้องอาหารแต่อย่างไรแม้ จะตายก็ยอมถ้าไม่ได้สามีเป็นโจรก็มีนากาละบัดดีตายตายตายตายเทวานี่เอ้ยลูกเล่บอย่อมกินเขาอีหลี เป็นยอดเจ้านี่ละอันหามลูกเข้าอ่ะเออ ให้เว้าไปทัวเขาเด้อแม่นผู้ใดหามก้อนกันก็เดี๋ยวเนี่ยผู้ใดหามก้อนหามหลังมันบ่สำคัญหรอก เฮ็ดจังไดฮะเนี่ยลูกเขาบอกินเขากินปลาเฝ้าทมไมเจ้าฮะเนี่ย เอาก็สร้างหัวเปลี่ยนไปยังยังบอกต้องเฝ้า เฝ้าแต่สีคอยเฝ้าไปใส่เจ้าวางคอยเฝ้าเฝ้าขันแม่นเจ้าอดเขาอดน้ำคอยสิบอห่อนใจพ่อเม็ดอันนี้ยังเป็นลูกสาวเฮาลูกเขายังบ่ท่านไหนแต่งการแต่งงานคอยคิดน้ำลูกหลาย เจ้าก็เฝ้าหาเอาเงินพันหาปณะไปไทยลูกไปไทยจวนมาให้ลูกสาวเฮาทำไมเขา โอ้ เว้าอยู่เดียวนี้เจ้ากับพร้อมน้ำตัวเสนาอ้าวลูกบอกกินเขากินปลาลูกก็ตายทั้งตัวขันว่าได้จวนไม่เท่านี้คำสั่งก็คือคำสั่งเหล่าวติวาแม่นล่ะนี่คือคำสั่งของเมียเจ้าจะต้องไปเอาคำสั่งกับคำสั่ง เอากับเข้าไปแต่แม่ะมาว่าเล่นอย่างอยู่นี่ฮะเนี่ยเอากับว่าสั่นไปก็สิไปอ้าวกันเมื่อ ท่านเศรษฐีได้รับคำสั่งจากภริยาเช่นนั้นแล้ว ก็เลยรีบพลันไปนำเอาเงินหนึ่งพันกหาปณะนะไปไถ่โจรกุหูกะออกจากหลักแดนประหาร แล้วก็ให้เขาประหารคนอื่นแทน แล้วก็นำเอาขุนโจรกุหูกะกลับมาสู่บ้านของตน แล้วก็นำมามอบลูกให้แก่ลูกสาวสมความประสงค์ก็มีนักกาละข้างนั้นบัดเน เออเป็นจังไหนพวกพี่น้องผู้ฟังภากบทคดีลาพอกวีทุนเพียรปุยก่อนปันปอนนะนี่ท่านทำบ่ท่านขอน แจงบ่นบ่ท่านเปื่อยเมื่อยปันไหนกายาลามว่มสีเขาเจ้า้ันจังเอินนะ เอาบัดนี้หันมาเก้าต่างเก้าถึงแม่มันดามเมื่อลูกสาวสุภาให้ใจจวนมาเยี่ยงสอนนำผู้มันดอนลูกเก่าปั่นไฟเฝ้าจุดเจียงลูกสาวถามมาเพียงเอาขวานจนแนบคางสดจุกสร้างนำทางมาลู ัศจันใจอ้อบักแตงมูเป็นบักทัวผักบัว เป็นยาป้อนบักเงาสมกะเกิดมาน้ำไก่ปลาแลนเข้าบ้านปกข้องมูหมดโลกกันตกค้อนไตเมือดโยรอดเตซุ้มเข้าน้ำ หากะเราเป็นผักแป้นนกเจนเวนเป็นแล้วส่วนมากขูดเป็นมากข้าวผู้ใดเว้ากะว่าตัววัาเพียจันเบิ้งตลอดทั่วมันบอาจเป็นเลยพาเลยความเจียงตอดรักเป็นแต่รนแล้ว ส่วนนิมันดาแก้วอุกหัวใจปันปังแรงโอ้ยนาจีไอเคยแจงพ่อกับแม่ปะได้เจอมาให้แกลูกสาวมันบอกเก็บปวดเล่าหรือสิโยต้นเป็นเล่นกับตาคักคักบ่เม็นจากแก้มโดนนะ พุนละดือเขานี่กาลีเข้ามาพาบ่ลงเดินบานตีเป้ากะยอนเฮียนโอ้ยพ่ออยากหมดหมดเปลี่ยนชีวาวาดฟังบูดสวดสิพันลาดนาไหวเรื่องราวของความกลมเนื้อนำ สมมาฟังเป็นเสาจอย อย่าจำเอาเป็นแมบจาง พ่อแม่เลี้ยงจนเบิดจาง อย่าลืมท่าเข้าปั่นหลัดโน้มน้ำ พ่อแม่เฮาหูน้ำพ่อแม่เมาไอ้เจ้าเสียฟังความ อย่ารวมตัวรวมใจนั่นเลื่องคำสั่งทาน ยาปะหารกินขาสองเกลือตาด้วยความสัวเสียวเมียเสียวผัวคอยพ่อนันพวางขันสาและหวนจังเจียงโอ้อยอเออยอนเป็นเลี้ยงนา ตานแม่จึงงานควมมีเกยวอดีมาเน่าเฮือน กลำกับนอนไปหอลน้ำมาก่อนมาจนนั่นบ่มีวันสำนึกบาปตาบจนโลกสิแตกบางท่าน สิเสียงยาสฟันเลือนำว่าเอาแต่เพียงทอนั้นเลยงันไว้เกลจานำ ปรึกษากันกับหัวเพื่อละบายความโกหกมาหากเป็นสมเส้นหูหูเขาคงสิเนาไปได้ยินจะต้องว่าว่าเขาสวกกว่าลูกสาวนำย้อนเอาเสียสาดเผา ก็ว่าวมตุมพูนะเอาเคยหลอมาเฮือนสัมปันเด่นเป็นทวงก่อนนะทุกพี่น้องอวยพนบอกว่าสมน้ำนาปัญญาสามพวงขี้งอสองคนเรามาสอทางออกเบื้องก่นนาคือไข่นาแต่ลูกเขานำ ออกหัวเคียนเบิ่งดูเจ้าเสี่ยวแบบใดดี เคยกินเพี้ลูกสาวไปสำลูกเขาเป็นกล้วยพองเราเสียเงินด้วยเป็นของแถมสิพันบาทขาดทุนไปบ่หน่อยอยากน้ำปล่อยเจ้ายังเตียมนะว่าเบิ่งดูขอนี้สิแก่เหตุประกันใด ขันอยู่ไปเฉยๆคืออยากไอคุณแท้เจ้าล้องหาทางแก่เบิ่งก่อนหน้าหาเข่าทาติจ้างคุณมาขินขานะ การเสียเพิ่มอีกมอหน่อยล้วนแต่ลูกอ้อยต่อยขาดตอนเอวีคุณนะ เจ้ากระสุนใน่ที่ข้ามาเคยให้ตายเมีย สิเมิดน้ำสิเมิดเสียน สองคนเราสิเบาสวงหรือเจ้าห่วงอยู่เต็มมาเคยบากหากันเืินวนนะเบาไปเยินกะคือเยิน อยากให้เพื่อนผู้ฟังกลอนนะในบักเคยเป็นจวนสำเลียงเสียงสิ่งลายหลวงมันย้ายหัวขอวิธีทาง ว้าตัวคอยมาเคียดกาดอคอยมาเคียดกาดอหักข้อเจ้าสาบวนดินวังโอ้ยนอเชี่ยขักเอ้อข่อยนี่แม่หักข้อจ้องใชไมเขานี่